emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kiberetik doanak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine. Errekara ez! Ba, gure garko kulturatalarekin eh, segituko dugu gaur, eta gaur endaian geratuko gara. Maiatzaren emezortzitik ogoita bira, iraganden den antzerkiaren maiatzaz interesatuko baikara garkoan. Ogoita mabigarren edizio ospatuko dute, eta urten ere, endaiako herriko etxeak, sime jantzerki taldearekin batera, orotariko disiplinak bilduz antzerkiaren maiatza dute proposatuko. Hala, antzerkia, bailazoak, kontzertuak, zirkoa, dantza edo eta txontxongiloak ikusi izango ditugu maiatzaren emezortzitiko goita bira. Gaur, eh, ba, antzerkiaren maiatzaren inguruko argibideak bilduko ditugu, xime antzerki taldeko magielen estekan direkin, mintzatu baikara, eta berauk, onakoa adirazidigu. digu e, Eriko Etxeak erabaki du aurten e delako Village du Festival, etxia izanen da, baina sartze bat izanen da bost eurotan. Eta bost euroikin ikusten halko dituzu denak, ikuskari ikusiak, e, bost euro egunero, ara, lau egunez beraz aldaketa txipi bat, baina e, nire ustez ez du, ez du, ez du gauza ondirik e, aldatuko. baina lekuaren aldetik leku gehiago hartu duzu aurten? Bai, Bai, artut, bai, bai, bai, e, bo, gaztelu biztan da, baina ere frontoia, frontoia ukan dugu, zenta e, pilota partidak ez dira izanen lau egunez, eta beraz, e, e, zelai handi bat, eta ikusgarri kasi guziak hor iraganen dira, gaztelu zahar. Esan duzu, e, bost euroren truke egunean zehar izanen diren ikusgarriak ikusial izanen direla, e, aurten antzerkiak izanen du, e, pixu gehien, naiz beti ere beste disiplinetara ere jotzen duzuen eta zirkoa ikusi ahal izango dugu, musika ere izanen da eta baita ere dantza, eh? Baita ere dantza, e, be, dantzaz kompainia, e, e, ikusgarri, miresgarria e, izanen dugu frontoian, Mikel Laboaren kantuekin, Ara, euh, gero ere zirko haukanen dugu kompaini 1, 4 hori, uh, uh, txontxongiloak izanen ditugu euh, hatik ez zahian bainan liseoan, aizpurdi liseo, liseoan, uh, Belgikatik etorri den tof teatroa euh, jadanik errezibitu dugu uh, antzerkiaren maiatzean, tof teatro taldea, Eh, zinez txontxongilo uh, bizi erakusten daukute, baina eh, bon, pixka bat irringarria baina ere pixka bat uh, nola egan uh, hori da zirikatzen jendea. Uh, gero hatik uh, bai, gertakari bat uh, aipatu nahi nuke azpimagatu uh, grup merzi tolosatik etorri zaukun eta la mastikazion de mor hori da uh, lau eman aldi izanen dira, antzerki bat, uh, uh, ogoita bideokolari taula gainean, eta uh, mende bat osoa zerkatuko dugu heiekin, beraz hilak mintzo dira. Eta hor ere gauaz pasatzen da, eh? bi eman aldi izanen dira, baino ostegunean eta ostiralean, ikusi behar dena, zinez gertakari bat ikusi behar dena. Orotariko lanak beraz ikusi izango ditugunak, gazte luzar eh, pilotaleku inguru hori izanen da bihotza, baina eh, aurten ere ba, auzoetara begira jarriko zarete, eta bi auzo, i, bi auzotan ikusi izango dira antzerki obra zonbaitzu, um, intzura auzoan eta... Um, Dongo auzoan eta Jonko auzoan ikusiko dugu introspektuz eh, Sara uh, Ducat kompania tolosatik ere. Eta ez erran baina e, magen ospitalean eta baita ere zaharretxean e, eskaintzen dituzue, ez? E, emanaldi berezi zonbaitzu, aurten ere, ba, bide hortarik publiko guztiak goza dezan antzerkiaz indar bat egiten duzu. Bai, hori da, eta ni magen ere, eh? zaharretxea, nimara eta marinial ospitalean izanen dira uh, urririk eh, ere uh, eh, egoiliak hori pentsatzen dugu importanta dela, zenta ba, ez dira itortzen ehal, beraz gu joiten gira antzerki batekin. Ba, itzulia egin dugu, nire ustez. Bakarrik esan, e, maiatzaren emezortzitik ogoita bira izanen dela, eta ez dugu aipatu, eta eh, aipatu beharrekoa da ere, e, atelier berezi batzuk eskaintzen dituzela, eta urten, e, bigarren asteburuan iraganen da, ez? Ondoko astean iraganen dira, zenta pentsatu dugu ez bere, berestiko, baina pentsatzen dugu hola, eh, bere tokia badute, bere astebarua, mm, asteburua ukanen dute, bai larun bata, bai igandea, ondoko astean bere taileren eh, presentatzeko mendizolan. Edo nok parte hartu dezake eh, tailer horietan? Ah, biztan da, baietz. Bizta izan emateko, noiz da nola ina? Uh, eh, izan emaiteko, uh, asteburuan, irailan edo urrian hasten dira tailerak eta baditugu hiru tailer uh, endaian. Mm. hasten dira uh, urtetan, eta gero helduak biztan da, ere bat dira. Beraz, iraila eta urrian izena ematen dutenek, gero antzerkaren maiatzen horre dira lan berezi bat egiten. Hori da, <laughs> eh, eh, urte, urte, urtean presentatzen dute antzerki bat, eta gero emaiten dute antzerkiarema iatza giroan. Ba, mila esker. Debsetaz! <laughs> Basime jantzerki taldeko magielen estekan direkin, izan dako solasaldia entzun duzue, eta horrenguntan, ogoita mabigarren, antzerkiaren maiatzan murgilduz, ba, aurten, ikusi izango dugun, proiektu baten inguruan ere interesatuko gara. Izan ere, Sime jantzerki taldeak endaiako, Maje, ospitalearekin elkar lanean lan berezi bat aurkeztuko baitute endaian aurtengo antzerkiaren maiatzan. Honen inguruan mintzatzeko, txominegi izan dugu gurekin. Kultur alea. Txomin egi, kaixo bai, berdin zuri ere. e, maiatzaren baitan, ikusi izango dugun sorkuntza lan batekin segituko dugu zurekin. Eh, sorkuntza lan berezia, e, lanketa berezia ekarri duena, eta emaitza harrigarri e, bat ere ekarriko duena seguruenik eta esango dugu, e, Magen Hospitalearekin elkarlanean eramandako proiektu bat dela, ez dela lehen aldia, eh, orain dela bi ere beste sorkuntza lan bat egin ahal izan baitzen. Esplikatuko diguzu pixkat, eh, Xime Jantzerki taldeak ezenako lana eramaten duen justuki e, Magen Hospitalean? Bai, bai, egia erran, lan hori asia dugu oraian duela maturte, bon, hemen azpimaratu dira hemen gauza batzu, baina bereziki azken e, lau urte hauetan, izan da hor biorgune berezi bat. Eh, lehenik eh, eskuratu ditugu hemen eh, ospitale hortan, hor diren eh, eri batzuek edo hor egonaldi horiek egiten dituzten beraz eri batzuek idatzi tekstu batzu. Eta, ba, ala, galdera egin azai eh, izan eh, zigun orduan, eh, ba, zerbait egiten alote da taula gainean horiekin, eta bon, horren ondorioz, labor bilduta, transo dobi ikuskizuna egin inuen. Hain zuzen, hiru jokolari e, e, ziren taula gainean, baina ere hiru hor um, paziente hor ziren taula gainean eta beraz obra horrek arrakasta handia ukandu e, eta oinarritu zen beraz orduan eskuratu ginituen testu batzuetan bon guk aukera bat egin ginuen e, dramaturgia bat gero muntatu hoien inguruan eta beste ororen muru testu guziak argitaratuak izan ziren ere liburu batean bilduak izan ziren Eta, bon, hari hortatik hori segituz, e, aurten eskatua izan zigun, duela urte bat orai, zergatik ez, behar bada, antzerki taller bat ideki uh, ribado irititzean. Ez dakit deitzen aldean ez hori antzerki taller, hain beste esperientzia berezia da, baina nola uh, antzerkia pratikatzen alda jende horiekin, e, hori uh, bon, esperimentatzen ari dugu azken hilabete hauetan. Eta demora berian, oraino gauza pixka bat urrunago bultzatuz, zergatik ez beste ikuskizun bat asmatu horren antzerkita jeronen ondorioz, baita ere e, nola azpeit e, ikuspontua edo abia puntua aldatuz lehen esperientzia horrekin komparatuz. Ez bakarrik behar bada hitza ideki edo utzi e, paziente horier, baina ere e, hoien inguruan diren jender. Eh? Izan dadin, bon, eritetxean alde batetik, baina ere familietan eta guzti e, ororemuru, hitza ere eh, elea uh, bon, zabaldu nolazpeit. Eta hori egin dugu eta hori egiten ari dugu. Eta horren ondorioz, beraz, erran duzun bezala, buru belagi gira, eta bon, erokeria dirudi, baina horrein ikuskizunaren eren bat idatzia dugu bakarrik, oai mintzatzen zaitudan mementuan, baina egiten ari gira, eta badakigu gutxi gura bera zeriburuz joango garen baina ikusiko e, e, e epe biziki laboral ditugu, baina den mora berian esperientzia horietan e, denontzat epeak laborak dira. Eta bizi epeak, eta beraz nolazpeit behar dugu upatu ere edo saiatu gutienez upatzen maila hortara, eta nahi baita denak egin behar dira laizter, e, zeren biziaren egzidentzia hor delako. Mhm. esan duzu, eh, nolaz baita eh, helburua izan zela astapenetik eh, paziente hitza emaitea eta hortik testuak bildu eta eh, antzerkira eraman duzuela lana aldiuntan ere ateak gehiago irekiz bertako langileak edo familiak ere kontutan hartu dituzue beti ere esan genezake beraien sentimenduak askatuz ospital inguru hortako egunerokora eramango zela. Bueno, e, e, ez e, eguneroko errealista batera. Gure e, saiatzen gara ere nolazpeit, bon, egia da, saiatuko girela, nolazpeit gure ikuskizun hori ospitalearen eremu hortan finkatzen. Hor bereziki badago gela handi bat, gela aman komun bat, guri oso hunkitzen gaituena, zeren gure tailegori hori hor egiten dugu, e, hor gela horretan miraila hondi bat, eta miraila horrek irekitzen du itxasoari. Mm. Eta espazio hori guretzat biztan dena oso mm, erakargarria da, hunkigarria, eta denbora berean, bon, eta beraz, nolazpeit kokatuko dugu gure obra hori espazio horretan, baina espazio pixka bat uh, eh, demora berean errealista eta irreala. Eh? eh bon, ez eh, e, e, pentsatzen dugu ere ikuskizunak okatuko dugula, orai segur gaude, olako gau berezi batean eta pasatuko diren topak eta guziak, uh, elkartrukatuko diren ele guziak taula gainean espazio hortan eginean. Beraz, gure lana da ere nolazpeit... Uh, ez errealitate hori baztertzea, uste dut, uh, elitaikela bat ere egokia bereziki gai horiet unki, unkitu nahi ditugunean edo urbildu nahi ditugunean errealitate horiek baztertzea hori ere gertatu zen transxodobirekin eh, oartu ginen lehenik behar ginula obra horren lehen partea izan izan izan izan, izan behartzela eta hori izan zen barkatu e, e, eritasun horietaz mintzatzea eta eritasun horrek dituen eh, biztan dena ondorio guz, guziak aipatzea. Baina gero hortik urrundu ginen eta berek, pazientek idatzitako tekstua iri esker. Eh? Bon, gauza bera egin nahi dugu hor, egan baita errealitateatik urrundu, e, eh, e, eh, nolazbait fantasmagoria batetarat ere eh, partitu, e, saiatzen gira ere, edo norrentzat hor horien buru ele baten partikatzea. Ez bakarrik urbiletik unkia direnen zat, eta hori, hori da gure erronka ere, erronka bat bon. Eta uste dut uh, bideak baditugula orai, Obratu behar da, uh, horregatik ere taula gainean agertuko dira jokolari batzu, bon, gu parte hartuko dugu, baina ere eh, inguruko jende batzuk, hor, unkiak direnak, urbiletik ez direnak bat ere jokulari profesionalak edola, baina pres direnak hororen mm, buru, beren lehkukotasuna obra horretan ekartzeko zuzenki taula gainean. Eta gaur egu, e, e, eritetxean lan egiten duten jende batzu ere, e, parte hartzeko gogoa daukate. Beraz, oraiko ustez, ama bos bat agertuko dira molde batean, endo beste, taula genian. Eta hori guzia behar dugu amagun egunez mundatu. Amarro, nez, hemen digutxira hasiko zarete eh, erresidentzia batean eh, bai. eh, taula gaineko lan hori lantzen. Bai, bi, astez dugu, bi aste dugu horre montatzeko, lehen astea gure egoitzan hor simeren, dena prestatuko dugu, egitura guzia, eta gero, e, etoriko diren, beraz, urbiliko jende horiek, paziente horiek, eta azken astean. Eta hor daukagu, hiru lau egun obraren idazteko. Beraz, dena egingo da hola, badu orai bost seira bete, ari girela gogoetatzen, eta ororen buru edukia biltzen, eh? hori egin dugu, hor daukagu material asko, gehiegi ere, ez da dena biztan dena erabiltzen ahalko taula gainean, baina eh, gero ez dugu sekulan egin ere olako mm, gauza bat, ergan nahi baita olako epela gugu teatro mailan maite dugu badakizu erbitizonia, erbitizonia, eta dena oso, eta hor ezin dugu horrela egin, badakigu, baina Denbora berean zergatik ere eta oso gogoetatzen dugu egunero, zergatik eh, gure buruak eta gorputzak eta gainetik guztia sartu dugu lako <laughs> eh, erronka batean ez dakigu zuzen, baina eh, denbora, den izi garriko zena aberastasuna da eh, eta guretzat lehenik eh, uste dut ere hori hurbiletik bizi dutenentzat eta parte hartzen dutenentzat badakigu adibidez hor paziente batzuetan holako erronka bat holako nolazpeit hitzordu bat eien bizian eta izi gari eh, bon, kemen hainitz, uh, meia eta bizitzeko gutizia hainitz ere ekartzen duela segitzeko irauteko, jardokitzeko, eta hori badakigu, baina mm, denan bora berean, nola gero hitz hori partekatzen aldugu publikoarekin, eta guzti, badira beste erronka batzu ere interesgarriak direnak. Bon, bilatzen ari gira, sekatzen ari gira, eta mm, eta bon zerbait zan eusaz dugu. <laughs> antzerki obra beraz ikusi aldi izango duguna eta gero aldi berean ere kultura eta osasunaren arteko lotura horren inguruan mintzatzeko eztabaidatzeko mai inguru bat ere prestatu da hitza partekatzea eta nola speit um, uh, eh, ateak idekitzea eh, uste dut hori dela horonen buru hemen ribado in eritetxe hortan azken hor badira pertsona batzu zoragarriak eta Uh, biztan dena, egunerko harta eta behar diren uh, eh, gestu medikaletan direnak, baina denbora berean erraiten dutenak ere, bon jende hori eri, uh, eh, eta hor muru buru guzieri e, bizitzeko nahikeri hori e, zabaltzeko eta guzti, ez da aski bakarrik e, e, arta horietan izaitea, baina behar dira beste ate bat ere ireki. Eta gutienez mintzatzea, esperientziak partikatzea, eta maile inguru hortan eginen dena, e, hor direnekin, eta holako hamat esperientzietan, egin baita kultur esperientzietan, e, egite maitira, ez bakarrik horri badon, baina beste toki batzuetan ere, hola kultura nolazpeit, hurbiltzeko eta, eta kulturari eskerren olazpet e, eh, jende horien eh, edo ala, mundu horien eh, ateak edo e, e, e, ertsitasunak edo oztopoak pixka bat hausteko ez, apurtzeko. edo norberak emaiten dituen ateak beldugarekin eta hau eta bar guretzat ere ez da bat ere izan eta ez dut gaiten ateratua girenik apantziaik ere, baina Nik urbiletik ditu ditut zei hilabete hauetan taier horiek eta astapenean ez, ez ginakien, ere zer egiten algin nuen, nola unikasi ikasi, eh, ba, gure ere, nola mundu horietan eta auroren buru hartzen zara ere jende horiek bon, ez denek ere biztan dena, baina hainitzek eh, eskua berek zabaltzen dutela. Garreten dutelarik eskua zabaltzen, batzuek ezin dute eskua konkretuki zabaldu ere. Ulerzen duzu, zer baina izan dadin begiekin, ala izan dadin beste molde batean, ala batzutan elearekin, eta beste batzutan ez, ez dute, eh, baina molde batean edo beste, eh, buru berek eh, ere eh, indar hori emaiten dizu, dizute ba, eieri buruz baiteko eta horren buru hageman horren uh, obratzeko eta ikasteko eraikitzen eta hageman horien. Eta hori importanta da mundu horietan, osasunari lotua dire mundu horietan, baina uste dut hori oso importantea dela edo norentzat eta biziaren edo zuen espaguta. Basime gantzarki taldeko txomin egiren adirazpenekin geratzen gara eta erranen dugu. Antzarkiaren maiatzaren baitan, endaian, ogoita mabigarren ediziontan, ikusi izango duzuela beraz, Magen, ospitalea eta Sime gantzarki taldeak elkarlanean burutuko duten sorkuntza lana, ba, maiatzaren hogeian hain zuzen, ostiralean, arratseko zazpietan eta larun batean ere, eske eskeniko dute atxaldeko lauetan mendizolan kultur gunean. Mai inguruari dagokionez jakizue, mai ningurua, maiatzaren ogoita batean iraganen dela goizeko behatzi terditan soko buru auzoko antoan dabadi, entzun aretoan. Ba guztia erranda, guraletik, besterik besterik ezentzule, hortan buratzen dugu gure gaurko emankizuna, eta bihar arte esaten dizuet, izan ongi, aio! tejados se duerme la tarde. Humo de un cigarro que fuma Gardel. En el dulce licor que me hiere salvaje. En los garabatos que hago en el mantel. Y esperaré. Y si no vuelves, bajo el me quedaré dormido y esperaré por si te pierdes. Será mi luna tu fanal encendido. Te regalo mi capa, mi capa de color grana, mi triste sonrisa alzada en las ramas, en los gallardes en las banderolas y te hago un vestido de un rojo amapola. Nana de marinero, nudo de antorcha estar mirando tus ojos y va a estar escribiendo aquí esta canción. Esperaré y si no vuelves bajo el olivo me quedaré dormido y viviré otras vidas prohibidas. mi caballo tordo, yo te lo regalo. Encantó zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zen bat irauten duen. Giberetik alak, segitu behaznik! Segitu behaznik! Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine! Errekala initik ez!